ויהי בימי אחשורוש, הוא אחשורוש, המולך מהודו ועד כושה, ועשרים ומאה מדינה, בימים ההם כשבת המלך אחשורוש. על כיסא מלכותו אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למוחו עשה משתה לחוסריו ועבדיו, חיל פרס ומדי הפרטמים, ושרי המדינות לפניו. בארותו, את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומעט יום ובמלאת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדו ועד קטן משתי שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ותכלת, אחוז בחבלי בחבליבוץ וארגמן, על גלילי כסף ועמודי שש, מיטות זהב וכסף על, רצפת בהט ושש ודר וסוחרת, ואשקות בכלי זהב. וכלים מכלים, מכלים שונים, ויין מלכות רב כיד המלך, והשטיח הדת אין אונס, כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. גם ושתי המלכה עשתה משתי נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש. ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, כתוב לב המלך ביין, אמר לימומן, ביזתה חרבונה, בכתביו אתה זיתר וחרקס. שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש להביא את ושתי המלכה לפני המלך בחטר מלכות להראות העמים והשרים את יופייה כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד וחמתו ברבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו קרשנה שיתר אדמת התרשיש מרס מרסנה ממוכן שבעת שרי פרס ומדי רואה פני המלך היושבים ראשונה במלכות כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים לא, לא על המלך לבדו אבתה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך המלך אחשורוש כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באומרם המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך, וכדי ביזיון וקצף. אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו, וייכתב בתתי פרס ומדי ולא יעבור, אשר לא תבוא ושתי לפני, לפני המלך אחשורוש ומלכותה, ייתן המלך לראותה הטובה ממנה. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים ייתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן. וייטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן וישלח ספרים אל כל מדינות, אל כל מדינות המלך, המדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו. להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו.